Сонет 130. У моє пані очі не такі, як сонце, ні. І коралі червоніші від пурпури уст її. Коли білий сніг, то певно, що смагляво в неї грудь. Коли волос дріт, то в неї дроти чорні ростуть. Бачив я всілякі рожі і червоні, і білі теж. Та таких налічку в неї рож ти певно не не, не знайдеш. І багато розкішніших пахощів нам виросте, аніж ті, якими дишать мої милі уста. Я люблю її розмови, хоч докладно знаю сам, що музика приємніше гомонить моїм ушам. Як богині, хоч цього я не бачив ані в сні. Моя пані, як і всі ми, ход просто. по землі. Шлюз. Sonnet 130. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are done? If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damask red and white, but no such roses see I in her cheeks, and in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know thou music has a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground and yet by heaven I sing my love. Eh, as rare as any she bellied with false compare. Шлюз. Сонет 131. Дуранка ти! Отак така твоя вже вдача, як всіх тих, що краса жорстоками зробила. Бо добре знаєш, що моя думка гаряча, тебе, мов жемчуг, найцінніший обіймила. Дехто в лице твоє загляне і обізветься, чоб його зітхать і мучиться так гірко, брехня, хоч голосна сє з уст і не зірветься, то я в душі клянусь брехня це любозірко, що не фальшива клявсь, про це мене впевняє. Та тисячі зітхань при згадці про твій від. Хто хоче білий цвіт, над все найвеличає. У мене чорний верх над усіма держить. Та чорна вдача в тебе ось в чим горе. І від це, думаю, ідуть всі поговори. Шлюс. Sonnet 131 Thou art as tyrannous, so as thou art, as those whose beauties proudly make them cruel. For well thou know'st, to my dear doting heart, that thou art the fairest and most precious jewel. Yet in good faith, some say that thee, behold, thy face has not the power to make love grown. So to say the air I dare not to be bold, although I swear it to myself alone, and to be sure that is not false, I swear, a thousand groans, but thinking of thy face, one on another's necks do witness bear, thy black is fairest in my judgment place. Сонет 14. З небесних зір не вмію я читати. Проте астролог я, хоч про февральні дні, зарази війни, біди і дорожні не вмію віщим духам провіщати. Хоч не звіщу, чи завтрашній день палю, дощ принесе чи бурю або град. З знаків небесних теж не вмію розізнати яку царям судьба гатує долю. Твої очиці це сузір'я ясне, в котрім я правду вичитав таку. Коли ти синові все лишиш у наслідді, то житиме краса і правда в світі. А як не лишиш, то напевно пророкую, що враз з тобою і краса, і правда згасне. Щось Sonnet 14. Not from the stars do I my judgment pluck, and yet methinks I have astronomy, but not to tell of good or evil luck, of plucks, of doors or season's quality, nor can I fortune to brief minutes tell, pointing to each his thunder, rain, and wind, or say with princes if it shall go well. But oft predict that I heaven, fine. But from thine eyes my knowledge I derive, and constant stars in them. I read such art as truth and beauty shall together thrive. It from thyself to store thou wouldst convert, or else of thee this I prognosticate. Thy end is truth and beauty's doom and date. Schluss. Сонет 100. Господиня дбала без упину. Слідить курчатка, що втекло від хати, свою на землю посадить дитину. Сама ж курчатка побіжить шукати. А тим часом дитя кричить і плаче, і все за неї кличе. Мамо, мамо! Вона ж нічого не вчува, не бачить, поки курчатка не знайде так само. І ти, того, що втіка, втіка, і, і, і ти того, що втіка від тебе, прагнеш, а я, дитя, зову тебе з сльозами. Вернись до мене, як мету свою осягнеш, і поцілуй, і будь мені за місто мами, і втихне плаче мій, сліз, джерело висхне, як матик серцю, дітатко притисне. Schluss. Sonnet 143. Lo, as a careful housewife runs to catch one of her feathered creatures broke away, set down her babe and makes a swift dispatch in pursuit of the thing she would have stay, whilst her neglected child Hans calls her in a chase, cries to catch her, whose music care is bent to follow that which flies before her face, not praising her poor infant's discontent. So run thou after that which flies from thee, whilst I, thy babe, chase thee afar behind. But if thou catch thy hope, turn back to me and play. The mother's part kiss me become. So will I pray that thou must have thy will. If thou turn back and my loud crying still. Сонет 28. І як же щастя знов мені зазнати, Коли пропали ліки супокою, і муки дня не хоче ніч втишати, день мучить ніч, а ніч його чергою. Коли враги відвічний ніч і день зв'язались, щоб в'ялить мене стражданням, день працею, ніч сумом і риданням, і труд мій час розділює лишень, дню лестичі скажу який ти гарний, сум украшай його, як стане хмарний, і ніч лещу, як в небесах не стрідеш, ні зірки сам ти всі освітиш. Та кожний день мій біль довжить не сп... не спинить, і кожна ніч його ще тащим чинить. Щось. Сонет 28 How can I then return? In happy plight that am debarred the benefit of rest, when day's oppression is not eased by night, and but day by night and night by day oppressed, and each thou enemies to others reign. Do in constant shake hands to torture me, the one by toil, the other to complain, how far at all still farther off from thee. I tell the day to please him thou art bright, and dost him grace when clouds do blot the heaven. So flatter I the swart complexioned night when sparkling stars twire not thou gilds the even, but they thus daily draw my sorrows longer. and night does nightly make grief's lunch seem stronger. Schluss. Сонет 29. Неласкаві ну, на мене щастя і люди, і на свій стан я де піду, там плачу. В глухе небо і у власні груди звертаю зір, коли на судьбу ладачу. Бажаю будь багатшим на надію, як сей, будь гарним, як той друзів мати. Оцього хист, ото власть дістати, все тим не рад, що маю і що вмію, аж сам горджу собою. За ті хиби. Та як тебе згадаю з мого серця, мов жаворонок із плідної скиби, до вранці моя пісня в'ється. Я колиш твою любов солодку нагадаю, своєї долі я й за трон не заміняю. Шлюз. Solid 29. When in disgrace with fortune and man eyes, I all alone beweep my outcast state and trouble death heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate. wishing me like to one more rich in hope, featured like him, like him with friends possessed, desiring this, this man's art and this man's scope, with what I must enjoy, content at least. Yet in the thought myself almost despising, happily I think of thee and then my state, like to the lark at break of day arising. from sun earth since hymns at heaven's gate. For thy sweet love remembered such well brings that I then then I scored to change my uh, state with kings. Щось. Сонет 30. Коли в солодкій тиші любих, любих дом, я спомина минулого збираю чимало страт, оплаканий сум, до давніх сліз, нові долувань. І виступає на очах проситься за другами, що смерть тьма пожерла. І щедро знов перелиться сліз, криниця і туга воскреса, що здавна вмерла. Я важко мучуся минулим горем, і жаль до жалі додаю раптово. Колишній сум бушує новим морем, що сплачено давно. Плачу наново. Так я до тебе зверну свої мислі, всі страти віднайшов, всі смутки присли. Шлюз. When to the session of sweet silent thought I summon up remembers of things past, I sigh the lack of many things I thought, and with old woes knew well my dear time's waste. Then can I drown an eye and use it to flow for precious friends hid in death's deathless night and weep a fresh love long since cancelled woe and mourn the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances forgone and heavily from wall to wall tell the sad account of four bemoaned mon which I knew pay as if not paid before. But if the while I think of thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. Сонет 31. У твої груді всі серця заперті, які оплакував я, мов мерців, в ній зміст любові і любовних снів, тих другів, що я мав за здобич смерті, чимало сліз жалібних і святих. Любов сердечна з моїх віч вточила, як дай мерцям, що їх земля покрила, як все їх ти у грудях крив своїх, тому ти гріб живучої любові, обвішаний вінця мого жалю, і кожен дав тобі честь мого паю, і всі паї твої тепер. Всі, кого я любив, живуть у тобі. а з ними всіми ти живо, живі, ти живеш у мені. Шлюз. Sonnet 31. Thy bosom is endured with all hurts, which I by lacken have supposed dead, and there reigns love and all love's loving parts, and all those friends which I thought buried. How many a holy and obsequious tear, and has their religious love stolen from mine eye, as interest of the dead which now appear by things removed that hidden in thee lie. Thou art the grave where buried love does live, hang with the trophies of my lover's gun, who all their parts of me to thee did give. The due of many now is thine alone. Their images I loved, I view in thee, and thou, all they, hast all of me. Schluss. Сонет 66. Не раз я кличу смерть, бо нудно бачить в світі, як ходить працівник в жебрацькому лахмітті. А капосне ніщо блищить у пишнім строї, а вірність щире знай б'ється з клеветою, як слава має честь, огида і облуда. А чистоту он там сквернить насилля дике, як чесноту ганьбить ось стовпище велике, а власть над цим зла, як на очах полуда. Перед над надсилою художества міє, а дурень мудрому відміряє права і правда спугана, безпомічна дуріє. А добрий в наймі йде, а ледар ужива. Умер би, ні, держусь тривогою одною, як я умру, і любов моя умре зі мною. Шлюз. Сонет 76. Чом бідний так на новину мій спів? Не строїться відмінно все для моди. Чом я не силуюсь, як іншим все уходить, пишних надутих добирати слів. Чом мисль моя одно і однака все одіння носить просте і щоденне. І легко взнать мене, бо кожне слівце на свого творця вказує на мене про тебе, Любка, я раз раз співаю, про тебе, мого співу і серця раю. Старі слова, весь дух свій я вкладаю, тобі даю, що вже твоє здавен, як сонце схід і захід все ясен, так спів мій, все новий, хоч все один. Писана 17 грудня 1882 року. Друкована в зорях 1884 рік. Шлюз. Sonnet 76. Why is my verse so barren of new pride, so far from variation or quick change? Why, with the time, do I not glance aside to newfound methods and to compound strange? Why write is still all one over the same, and keep invention in a noted wit, that every word does almost tell my name, showing their birth and where they did proceed. Oh no, sweet love, I always write of thee and And you and love are still my arguments, so all my best is dressing old words new, spending against what is already spent. For us, the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told. Сонет 96. Всі говорять твоя хиба молода ти і пуста, ті говорять, долиться се молодощам пустота. Та чи хіба, чи прикмета люблять все, всі тебе про те, схиби, хиби кожне у тебе вже і прикмета наросте. Як на пальці у цариці, що тронує вище нас, навіть найпідліший камінь, а охот як алмаз, так твої всі блуди й хиби, скільки їх у тебе єсть, ще й красять тебе принадну, надають тобі і честь. Schluss. Sonnet 96. Some say thy fault is youth, some wantonness. Some say thy grace is youth and gentle sport. Both grace and faults are loved of more and less. Thou makes false graces that to thee resort, as on the finger of a throned queen. The basis jewel will be well esteemed. So are those errors that in thee are seen, to truth translated and for true things deemed. How many lamps might the stern wolf betray, if like a lamp he could his looks translate? How many gazers might thou lead away, if thou wouldst use strange of all thy state? but do not so. I love thee in such sort. As thou being mine, mine is thy good report. Schluss.